ikonsa ba su samu nasara kowace iri akan musulmi ba sannan da yadda aka dawo waɗanda suka taimaka musu daga 'yan cikin gida wato banu ba su kuma Allah ta'ala ya umarci manzon sai musu kofar rago suka rasa wurin fita suka yi saranda sannan suka sauka akan hukuncin abokin hulɗarsu shine sa'ad ibn mu'az shugaban ƙabilar aus suka ce sun yadda da duk hukuncin da zai yi shi kuma ya yanke hukunci cewa tun da bakiyan Allah ne a sare kawunan mazajensu gaba ɗaya a ganimanci dukiyoyinsu matayensu da 'ya'yansu da gidajensu da makamansu da gonakinsu duk abin da suka mallaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki da wannan hukunci da yanke <clears throat> sannan kuma ya ce laqad hakamta fihim bi hukmi al-malik min fawqi sab'i samawat kai musu hukuncin da shi ubangiji ya zartas can saman sammai bakwai kafin mu wuce tambayar da mu ansa ba jiya ta zo daidai kan wannan gaba wani yana cewa gafar ta malam me yasa sa'ad bin mu'ad bai sassata ba banu ga hukunci ba alhalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi cikakkiyar dama akan haka wannan tabbaya tana da ma'ana kwarai da gaske kuma zai yi ta zo cikin na wasu daga cikin shi dai mai imani tunda aka ce hukuncin da Allah ya yake da baya da shakku dangane da hukunci cewa yayi gidi to amma don aka kawar damuwa akan wanda zai iya ganin ta'addanci ne aka yi ya za a tara sojoji 600 zuwa 700 a watar waya ma 800 duk a kashe su gaba ɗaya a fili kawunansu sai na ganin wannan is barbaric wannan ya yi kama da dabbanci ne kama da aikin adam ba to da na karanta wannan tambaya jiya na yi tunanin ya kamata a ba da ansa fiye da ɗaya da na rubuta ansa ta farko sai ta biyu ta zo sai na da akwai wata ta uku haka sai da na rubuta ansa goma sha biyu akan wannan tambaya me yasa sa'ad ibn mu'az bai sassauta ba abokan hulɗarsa ba bayan sun amince da sa? kuma a lokacin duk abin da ya zartas shi manzo Allah zai yarda da shi wanda ya wannan tambaya inda zaka tambaye shi tsakani da Allah yau Allah ya bada sa'a a ce a kama shekau tare da manya-manyan kwamandojinsa guda 200 ko 300 ko 400 a ce an ba shi dama ya yi hukunci tsakaninsu wani hukunci kake zaton zai musu tsakani da Allah yanzu kwanan nan da ayakin lahi sai da na buratai ya ce yana sa ran shekau zai kawo kansa kuma hukuma za ta karɓe shi ne kaji ɗin ƙasa suna comment a kai kowa faɗa yake wallahi mu ba mu yaki ba mu yarda ba wato mutum yakan kai wani level na ta'addanci wanda duk mai hankali zai ce wannan kada a yafe masa so abu na farko da ya sa sa'adun ibn mu'az ba zai yafe masu ba saboda da an yafe musu da musulunci ne yanzu bai zo gare ku ba mutane ne mutane ne da ba wa fursunoni yaƙi ba ne don ba gwamza aka yi da su da 'yan cikin gida ne 'yan ƙasa ne suka haɗa kai da wata ƙasar waje domin a yaƙi ƙasarsu ne ake ce ma wannan a tsare-tsaren dokokin zamani wannan capital crime kamar ɗan ƙasa ne ya sa hannu ga juyin mulki ba abu ne wanda ake sassauci gare shi ba sun yi abubuwa da yawa idan ɗan ƙasa ya ɗauki waya ya buga ƙasar waje ya ba da asirin ƙasa he committed a capital offense conspiracy ko? treason na ɗaya ke na biyu sun kwance alkawarin da ake da su na zaman ƙasa ma'ana sun keta constitution sun ma ya gashi gaba ɗaya saboda ka alfarmar kasar gaba ɗaya sun fita daga cikinta na uku sun kawo hari kuma ana cikin gida tare da su tunda kun ji cewa har herin manzo Allah su isa inda matarsa suke ta so haka suna da bukunci da kursunonin da aka kama wurin yaƙi annabi sun alaihi wasallam kowa ya ma kursunoni sannan abu na uku ba laifinsu na farko ne ba mutum duk yadda laifinsa yake inda aka ce yanzu ne ya fara to kana tunanin kila a yi masa afuwa gobe ba zai kara an yi banu nazir gabaninsu an yi banu kailuka gabaninsu dukkan waɗannan sun yaudari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ƙarshe ya kore su daga Madina saboda su saba ma yarjejeniyar zaman kasa duk da hannun banu za a ciki amma su aka sassauta musu a na bin, sai da matsalar Allah da su za mu yafe ba ku amma ba za ku sake sa hannu ga wani wanda bai kawo mana hari to kaga shi ba laifin su na ɗaya bane ba na biyu bane ina dalilin da za a kyale shi duk wanda ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san mutum ne mai yawan afwa amma fa yana yin tuni ga wanda ya cancanta a nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam babbar kofar da ya buɗe musu duk wanda ya musulunta shi kenan ya tsira to shi yasa ka abu mu asad shine jagoran banu da gaba daya dan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa ai hukunci abinda ma ya jawo hukuncin ai ba su da wani babu ma dalilin ai hukunci saboda sun riga sun zama yan ta'adda kuma sun shigo hannu sojojin musulunci sun kewaye su ko'ina sannan ƙarshe sun yi saranda to abin da ya faru su da da ƙabilar aus wadda sa'adun nu'awar da ke jagoranta tsohuwar alaƙarsu su ta jahiliya sai su ƙabila suka zo suka ce ya rasulallah lokacin da banu nadir suka yi ta'addanci abokan hulɗar ƴan umu ne banu ƙainuka banu ƙainuka sun roƙe ka ka yafe su ka kore su baka kashe su ba mu ma muna roƙon kai mana alfarma a cikin su a kansu sai ce to abinda za a yi wane ne shugaban ku suka ce sa'ad ibn ya ce to da ni da ku duk mu mika masa hukunci a kansu suka ce mun amince mun amince to nan ne fa suka biyo shi gida da ba ya samu rauni ya samu miki shekaran jiya mai tsanaki wanda ya yasa baya ma iya fita yana gida ba ma gida ba a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai sa aka masa hema saboda an sare shi ga kafada jiyojin kafada sun sun sun sun bazge don haka jini yana kwarara bayan tsayawa jini yana gangara har cikin hema likitancin wancan lokaci bai kai sani yadda za a haɗa jijiya ba sau da haka manzo Allah sarsu ya ce a aji shirin kusa shi dan ya rika duba sai suka zo suka ce to yanzu manzo Allah ya ba mu dama kai mana hukunci tsakaninsa da abokan hulɗar nan tamu don haka muna roƙon ka sassauta musu abu da farko da yake musu yace sa'ad ibn mu'az ya kai lokacin da bai kamata ji tsoron kowa cikin al'amarin Allah ba to daga nan gaba sai fara faduwa manzo Allah sai aka zo ka dauke shi kan jaki aje da shi can wurin banu da ya hukunci banu ƙuraiza suna murna cewa nasu ne aka sa ya musu hukunci da ya zo aka tara kowa da kowa ya ce kuna nan menene matsayin suka ce hukunci da kai shine hukunci kuna nan suka ce hukunci ka shine hukunci ya ce to abinda nake hukuntawa wa'annan mutane da 'yan ta'adda ne sun ci amanar Allah sun ci amanar manzon Allah manzo Allah ya zauna da su cikin lumana shekara biyar bai keta alkawari ko guda ba ya mutunta su yanzu an kawo mana hari ni manzo Allah ya sa jagorancin delegate da muka zo suka ci mutuncinmu suka zagi manzo Allah muka ce ku iya tuna abin da zai faru suka ce ba abin da zai faru ba kowa da alkawari tsakaninmu da kai yace saboda hukunci na akan su sun zamo ganimar yaki a kama mazajensu mayaka a kashe su matayensu da 'ya'yansu su zamo ganima duke ita mata zamo ganima kusa abin ban mamaki wannan hukuncin da ya yi shi ne hukuncin da ke rubuce a littafinsu idan ka ɗauki old testament deuteronomy 20 chapter 20 verse 13 to 14 Abin da aka ce ba yahude idan ka ci gari da yaki mazaje balagaggu ka kashe shi mata da 'ya'ya ka bautar da su dukiya duka takaci a hukunci da aka musu ba irin nasu ne wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wani hukunci da yi. ina ta lokacin da ka ibn Asad ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce masa yi ka da nasihar ibn khirash wani kakansu ne da yahudi asalin zuwa Yahuda, madina don bayar banzu Allah suka zo suna yankunan yaman malamansu suka duba cewa lokacin bayyana addinin ƙarshen zamani ya kusa ina zai bayyana madina an sife ta birnin madina da dabindan da komai nata da wai zaɓinta suka yi identify madina suka da suka zauna ibn khiras kullum wasici ke cewa annabin nan idan ya bayyana ku bi shi maza Allah ce ka abu ka tuna wasiyar ibn khiras gare ku yace babu shakka na san da wannan wasiyya yace to wasiyar ta bata amfane ku yace amma ko yanzu kana da dawo ka musulunta sai ce wallahi muhammadu ba ni ya daukar wannan abin kunya a ce duk kasata kowa ya yi saranda kowa ya yadda ya bar duniya a kan aqidarsa amma ni in musulunta to wannan ayarin tsoro ne yi maganganu masu kyau masu ba'anai masu ban su sannan mi kawai ka kashe shi shi kansa shugaban waccan ɗaya ƙabilar wanda kanwa uwar gani baye na an kama shi a nan tun gabanu ba kuma da ya zo ya nuna jarumta wadda ba ya karama ba ya rinka maganganu masu girma a ce muhammadu ka samu sa'a daman mun Allah ba zai kyau zarta ba kuma mun san duk wanda ya adawa da kai lahi bai gama lafiya maganganu manya manya kuma ga lokacin da ya furtace la ilaha illallah ba abin da za a yi masa kai abin da fi wannan ban tsoro akwai zubairu da baba yana cikin dattijan yahudawa na ƙuraiza sabitin bukaisu bin shammas sahabin annabi ya zai ce ya na lura don dattijin cikin yahudawan nan ana ce shi zubairun da ya ce me ya faru ya ce a zamanin jahiliya an taɓa wani yaƙi tsakanin mu da su ya kama ni ya cire min tukkuwa ya sake ni ya ce ba zan manta wannan alherin da ya ba za ka ina roƙon ka bani shi manzala ce ta yi an sallame shi ya zai samu zubairun da bata zubairun da bata ya ce to yanzu ni an sallame ni babu ‘ya'ya babu iyali sun zama kaftis sabitu da kai sai dawo ya ce manzo Allah ya ce bai yiwa ya ci gaba da rayuwa babu iyalinsa babu ‘yansa manzo Allah ce a ta ɗauki ‘ya'yansa da iyalinsa a bashi yadda dawo ya faɗa mishi sai ce to in rayu a ina gidana an kama gona ta an kama dukiya ta an kama sabi ke dawo ya faɗa manzo Allah manzo Allah ya ce a maida masa dukiyarsa sai ce sabi ka kai kokari ina wani yace an kashe shi ina wani yana san za a kashe shi ina wani yace ya za a yi rayuwa babu waɗannan yace kai babu komai don Allah zuwa lahira ba komai ne ba ga maza ce don haka kaga ba irin mutanen da wai kai musu afuwa za su dawo gobe su sassauta ba ne a'a mutane ne da shirye suke su koma yin wani yunkuri wanda za su halaka addinin musulunci su halaka musulmi amma akwai wanda tv shi ya fi shi hankali ana ce mishi ibn samu'a rifa'a ibn samu'a rifa'a bin samu'a bayan mutane hudu da manzo Allah ya ce a identifying din su su ba su da hannu cikin fitilar da aka yi sun shayi mutane su nasiha ji abba sai ba manzo Allah ya ce su a fitar da su to kuma shi wannan rafa ibn samu'a sai wata mata ta zo mace ce daga kabilan banu najjar kawunnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta ce manzo Allah akwai wani mutum sunanta ummul munzir manzo Allah akwai wani mutum cikin yahuda wannan nayi magana da shi yace mini shi inda zai rayu wallahi bai sallah manzo Allah ce aje a dauko shi a hannun tashi ga ummul ummul munzir salma bint qais an-najjariyya al ansariya to shi kaɗai ya ne cikin wajen soja ɗari gabas amma ba wanda ya yadda ya musulunta ba wanda ya roƙi afuwa ba wanda ya samu wani wanda ya mishi gata sannan ba mace guda da aka kashe illa mace ƙwara guda ana cewa ta muzna ita kuma muzna ita ta ja makaranta muzna ita ma mace ce mai kamar maza da aka kama mazaje gidan zubairu maza Allah ya ce a daure su da aka zo da mata gidajen manzo Allah aka aje su matan nan tana gidan nan Aisha ta ji ana aina muzna zawjatul qurazi zawjatul hasan tace gani wallahi gani Aisha tace me fa tace wallahi kashe ni za'i tace ban gane kai ai ba a kashin mata tace ni dole a kashe ina zaune tare da mijina bayan wannan halin da ake ciki an kewaye ni sai ya ce mini yanzu fa gaba ɗaya mazajin garin nan kashe mu za yi ta ce ina iya rayuwa bayan ka ya ce to akwai abin da za ki yi ki ɗauki dutse ga mutane can su uku zaune ki biyo ta bayan su ki jefa shi in mutum guda ya mutu ba su ne ki da haka ta kashe sahabin manzo Allah Khallad bin Suwaid Aisha ta ce mamakin ke kama tana dariya ta fita irin kamar ma ba abin da ya faru ta san kashe ta zai to waɗannan in kai musu afuwa da kake zato zai faru gobe za su kalla wanda ta bi jiya haka ne ko ba haka daga cikin dalilin da yasa bai kamata a yafe masu, ya kamata a yi la'akari da cewa ba fadon aƙi da su ake faɗa da su ba domin banu nadir sun zauna ba don sun yi ta'addanci ba kure su ba banu kailuka sun zauna ba don ta'addanci su ba kure su ba su ma haka har bayan fitar da su akwai yahuda har akwai bayahudin da ma makwataka yake da annabi sallallahu alaihi wasallam in fact da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe mazajen da matayen da ƴaƴan da yawa ba raba mutane su yi ba sai da su yi kai su aka garuruwa daban-daban aka sayar da su aka sayo makamai aka sayo dawakan yaki don haka akwai da yahudin da wajen mata takwas ya sai a cikin mata yahuda kuma za Allah ya da musu kawo kudi kuma kare kuke su saya mu dai kare daular musulunci da abin da zai baka sha'awa shine bayan da aka ci banu quraiza an tarar da ganimomi an tarar da arziki mai ɗimbin yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tono shi amma me ya faru nan ne karatun mu ne yau zai fara ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا نعم وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من to ida kai uzuri mu mai kyamara ka sake ka karanta amma ka kai mic din ga bakin ka murya ka tafi sosai ya ayyuhan nabi ya nabi qul karanta ayoyin gaba gaba babban makasudi shine fitar da ma'anarsu Allah ta'ala ce ya ayyuha nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila abin da ya faru shine bayan da aka gama cin waɗannan garuruwa dukiya ta samu sai matan manzo Allah suka yi damanin ya kawo kayan ado ya kawo gwalagwalai ya kawo warewari a girki abinci arziki ya samu rabo kawai ya ba wannan ya ba wancan sai su an kawo komi a gidan don haka sai suka shirya muzahara abinda ke nufi da muzahara shine a taru a yi mitin a haɗa kai a yi abu tare shine muzahara a wannan da yan shi ake suna daga suka taru suka aika khatibatuhum khatibatuhun Zainab ke suka ce ki je ki samu manzo Allah ki masa magana cewa arziki ya samu an wadata ina namu manzo Allah ya kamar bai ji ta ba suka zagaya suka ce ga gata nan Aisha ku sa ta je Aisha ta je ta magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kauda kai da gare ta manzo Allah na dibi yanzu ni gidana za a ce duniya ake so ina ni ina duniya me ya hada ni da arzikin duniya to sai matan suka dauki fushi da shi yanzu ya ba kowa mu ya hana mana to sai Allah ta'ala ya suka dodan na yace ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai daraja kulli azwajika ka gaya wa matayenka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha in duniya kuke so da kale kalenta fata'alaina duk ku zo umarci kunna zan jiyar da ku yanzu akwai abin ba babu wani zan ba ku amma abin da kuke su wa usarrih kunna sarahan jamila sai in sake ku saki mai kyau in rabu da ku ku koma gidan iyaye. amma ni na ba gidan da duniya ne don karka kama rayuwa ka ce manzo Allah ya yi jihadi ne ya tara dukiya ya karbi dukiya amma me ya daita Allah ce wa in kuntum wa rasula in kun kasance Allah kuke so da manzon sa? والدار الآخرة دجدا الجنة فإن الله أعد للمحسنات من كنا أجرا عظيما حقيقة الله ياي tanadin lada mai girma ga masu kyautatawa cikin ku Do haka zabi na ku da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi manzo Allah sallallahu alaihi ya shigo gidansa ya fara da ɗakin nana Aisha yace Allah ya aiko ni da sako a gare ku da ke zan fara zan karanta miki ayoyin Allah amma ina son kada ki gaugawa zan baki dama ki je ki shawarci iyaye wannan shi zai gwada maka wanzu Allah na bukata iyalinsa na ce karama wannan muna shekara ta biyar duka duka tana da sha biyu a tara da ko mu ce tara a tara da biyar shekara ta goma sha hudu a so kurciya na iya ɗibarta ta ce ni kan wallahi tun da Allah ya bani zaɓi kawai haka ba to ni dai ka sake ni kawai kuma idan aka ba mace zaɓi ta saki kanta ba ta da aka maza ce ki natsu karki yanki hukunci ki je ki ga iyayenki ta ce menene hala sai karanta wata waɗanda a sai ta yi ta ce yanzu a kan kane zan shawarci iyayena haba manzo Allah inni akhtaru wa rasula na zaɓi Allah da manzonsa ta ce a matsa ya ji za ka je ka karanta da sauran matan ka ayoyin nan kar ka gaya musu zaɓin da mai <laughs> ita kuma kifi kar a faɗa musu yi koyi da ita ita ba ta ƙi su ce sun saku ba ta zauna ita kaɗai daga ita sai manzon Allah wannan abu ne cikin zukatan mata ba ba ba kishi gaskiya ne abin da kishi ke nuna mace na son ka da in ba ta son ka ba ta damuwa da waye waye ke da ka da amma suka ga namiji yana tada hankalinsa yana tada jijiyar wuya yana annabi sallallahu alaihi wasallam kishi a gidansa amma bai nuna damuwa ba saboda me saboda ya san kishi ɗabi'a ce kuma kishi alama ce ta so matayensa a wannan lokaci su tara ne akwai shida ƙuraishawa akwai uku inda ba ƙuraishawa ba da aisha da hafsa da ramla da sauda da ummu salama da zainab bintu jahsh wannan su ne qurayshawa da nana maimuna da safiya da juwayriya waɗannan ba qurayshawa ne ita kamma safiya ba ma balarabiya bace domin babanta shine huyayy ibn akhtab wannan da muka ji an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya dakunan su gaba daya ya karanta musu waɗannan ayoyi dukkan su suka zabi Allah da manzonsa kaga anan abubuwa da dama sun faru abu na farko an gwada mana yadda Allah yake kula da annabinsa ta yadda damuwar manzon Allah a barba da kulawa ce a gurin Allah tunda manzon Allah ya damu da halin da yake ciki tare da iyalinsa sai Allah ya saukar da ayoyi ya ce to ko ku zaɓe shi ko ku ku Allah da manzo ko ku zaɓe duniya ku bar gidan shi abu na biyu da wannan Allah ya ɗauke masa damuwar gobe ba za su sha masa kai ba ba wani abin da zai zo kuma su ce sai an ba su in bayi suka zo su ce mu ma ba mu mana hidima babu in an kawo gwalagwale ko warewari su ce a ba su babu in an kawo abinci iya wanda yake son ba su dinnan su ci shi za a ci na uku Allah ta'ala ya ba shi tabbacin yanzu iyalansa gaba ɗaya Allah da manzo ne gabansu domin da duniya ce gabansu an ba su zaɓi wasu ɗauka sannan na hudu iyalansa sun kubuta daga fushin Allah domin idan suka ci gaba da fushi da manzon Allah wa zai fushi da su Allah zai fushi da su Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allah ka samu albarka ga wannan ruwa garuruwan da babu Allah ka kai masu ruwa kamar ma ya ishe mu yanzu ko Allah ya kara mana mu mun amma inda ba su kai ba Allah ya kai su da abu na biyar kun ga wannan aya ta gwada ta nuna mana girma da daraja da ɗaukakar matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mun fahimci cewa da suka buƙaci duniya ba sun buƙace ta ne do or die ba a don sun gaga ta ne amma in Allah da manzo bai buƙata ta gare su to sun haƙura ba su ba su da buƙata abu na shida wannan sai ƙara tabbatar da munasaba tsakanin manzon Allah da iyalinsa da Allah ta'ala ce al-khabisatu lil-khabisina wal-khabisuna lil-khabisat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat manzo Allah yana gudun duniya su suna son duniya rayuwar ba ta yi to yanzu da shi da su duk an zama abu guda sannan wannan ya ƙara musu daraja da arziki saboda Allah ta'ala ya ce wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu ad-dara al-akhirata fa inna Allah ahada lil-muslimin kunna ajran azima to daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya shiga yin wa'azi da huduba ga matayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ne يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف العذاب وَجَعَلْنَا عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا نعم وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ ka sake karanta ayan nan kuma ka kula da wasalin mara gyara masa mic ka gyara mic din إن اتقيتن فلا تخدعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ya isa haka ya nisa annabi Allah ya ce ya kuma can annabi kun ga can da farko Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika manzo Allah ga yama matanka in duniya suke so a basu su tafi in kuma lahira suke so to su tsaya amma su yi hakuri babu duniya da suka amince sai Allah ya magana da suka ce ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin ya nisa annabi لستن كأحد من النساء وقرن في بيوتكن واذكرن ما يتلى في بيوتكن sai Allah ya da su kai tsaye an ce sayyidina Umar radiyallahu anhu yana yawan karanta wannan sura a sallar suba ita da suratul yusuf to in ya ne ya nisa annabi sai ya ƙara volume sai ya ƙara murya ya nisa annabi aka ce wai me yasa muka ji in ka zo ne ya da sadabi kana ƙara daga murya Ya ce uzakiru al-ahda ai suna can baya suna ji ina tuna musu alƙawarin da Allah ya da su Allah ya ce ya nisa annabi ya ku matayen annabi wannan daraja ce gare su Allah ya kira su da wannan suna saboda jingina su ga manzon Allah man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af laha al'azab dhifain cikin ku duk wanda ta kuskura ta zo da wata alfasha bayyananna a fili to za a rikin ya mata azaba ninki wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne mai sauki ga Allah kar ku dauka don kuna matan annabi kun tsira don haka nan kadai za ku tsira ne idan kun bi annabi za ku tsira ne idan kun bi tafarkin annabi za ku tsira ne in kun tsare dokokin Allah saboda haka matar annabi in ta saki layi tana zuwa jami'a don ga matar annabi nuhu ne ga matar annabi nuhu ne ko Allah ta'ala ce daraballahu masalan wa daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'at nuh wa imra'at lut kanata tahta abdayn min ibadina salihin فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين don haka ku ji tsoron Allah kar ku yadda ku yi alfashi to duk da dai ba abu ne da ake tsammani gare su kuma nan ba su ka bace gare su don me don ai Allah ta'ala ya ce ma annabinsa wala walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin an maka wahayi an yi ma annabawa gabanin ka ce in ka kuskura kai shirka zai yi annabi shirka kuwa ba zai yi ba Allah ba zai zaɓi wanda zai aiko shi da annabta kuma ya shirka ba to kenan ba wai an nuna suna so su yi alfasha ba ne a jan kunne ne wannan shi laraba ki ce ma iyaki a'ani wasba'i ya jara a tauna aya a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro idan aya ta ga ana tauna tsakuwa ita ta sai ita ba bakin komai take ba to idan matan annabi aka ce in su yi alfasha za su ta wuta to ke awa kuma hmm? ladi me kike zato in aka ce ma Aisha ta ji tsoron Allah in ta alfa za ta zada shiga wuta ke kuma yatta dinfa to wannan shine abin da Allah ta'ala yake nufi a ja kunnen su domin sauran mata ya musulmi su ji tsoro wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi duk wanda tayi da'a cikin ku ga Allah da manzonsa wa ta'amal salihan tayi aiki na kwarai nu'tiha ajraha marratayn mu bata ladar ta ninki biyu wa a'tadna la rizqan karima mun yi mata tanadin arziki mai karanci jama'a mu dubi adalcin ubangiji Allah ya ce ku matan babban gida ne idan kuka yi alfasha yudha'af azabu al'azabu dayfain azaba ninki biyu za a yi muku in suka yi lada kuma ba su ninki daya kaga ba a yadanci ba sai in kuka yi abin kware kuma za mu ba ku lada ninki don haka duk macen da a duniya in ta yi ibada rabin ladan na na aisha ake bata rabin ladan na na hafsa ake bata rabin ladan na na maimuna da na na safiya da na na ummu salama da na na ramla binta abi sufyan da na na safiya binta huyai su komi nasu dobul ne inji Allah wannan shi da adalcin ubangiji wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zazzabi sa'adu da biyo kasme ko wani shi sabo zo ya duba shi ya taba jikinsa yace ya rasulullah innaka tu akwa akan shadida manzo Allah zazzabin ka yana da gauni yana da tsanani manzo Allah ya murmushi yace zalika li anna li al ajra marratayn duk abin da nake lada ninka mun Allah yake to ce adalci ubangiji duk da ciwo in zan yi sai a bani double din wanda kuke yi kuma kaga kaga hikimar ubangiji don haka albala'u ala qadri almanzila zaga Allah na jarabta mutane gurgudun matsayinsu yubtala al-anbiya'u thumma al-amsal fal-amsal in ka shiga jarrabawa to ka sani wanda ya fika daraja ya shiga jarrabawa da ta sai Allah ta'ala ya nisa annabi la sunnaka ahadin minan nisa ya ku mata yan annabi masu daraja ba daidai da kowa a cikin mata ba lastunnaka ahadin minan nisa dan shi so a karanta ayin saboda shi kuma ba wanda yake adawa da su a duniya irin matan manzo Allah kuma cikin matan manzo Allah ba wanda ya tsana yake ki kamar wa kamar manya-manyan masoyansa 'yan gaban goshi Aisha da Hafsa kamar yadda babu wanda yake ji da su kamar iyayensu Abubakar da Umar su kuma waɗannan hudu su ne manya-manyan abokan adawarsu don haka safe da yamma suna la'anta su suna ɗaiɗe musu albarka su ba sani ba su ne albarka su take ƙara ɗaiɗe daman ba su da ita suna ƙara nisanta rahamar Allah suna shiga cikin fushinsa Allah ta'ala ya ce ya nisa annabi ka ahadin min nisa ku tuna ya ku mata annabi ba ku daidai da kowa a cikin mata don haka duk da ƴaƴan manzo Allah ba su kai darajar matansa ba da su ba faɗa musu wannan kaga kenan da na Fatima da mahaifiyarta Khadija wa aggaba Khadija ita mata manzo Allah da na Fatima da innata Aisha wa aggaba Aisha aggaba da nassin wannan wannan aya shalastu laka ahadin minan nisa ba ku da kowa a cikin mata zaka bace duk inda kai ba ta kai darajar matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce in ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl in kun ji tsoron Allah to bai kamata bai dacewa ku sassauta murya anan ba Allah na nufin mace ta yi muryar namiji ba don muryar mace da muryar namiji daban. idan ma mace ta yi muryar namiji ta sabu ta waya muryar mace an yi ta ne don ta daɗa da zuciyar namiji sau da sai aka ta da laushi da sauki to amma a cikin haka an ba ta hikima da iko da salo da gwaninta wadda in tana so za ta sace zuciyarka in kana so haka ka tambayi mai shagon kayan ado a kasuwa ko mai yan kunne da sarka idan tana son ta samu sauki ta sai irin da haba muhammadu za ta sassauta murya duk da muka ba mu iya irin tasu murya ko to ta san yadda za ta yi murya normal ta sai da za ta sassauka muryar don ta ja hankalin shi ta sa wani abu ya ratsa zuciya shi sai lace to kuma ta munzala ku kuskura kanku wannan fa yatma allazi fi qalbihi marad wanda ke da cuta a zuciyarsa sai ya rika kauna a cikin ku wa qulna qawlan ma'rufa ya kuma ta manzo in ku yi magana ku yi magana mai kyau wa qarna fi buyutikunna وقرن في قلوبكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى نعم وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله أهل البيت ويطهرهم تطهيرا واذكرن ما يتلى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا الله تبارك وتعالى ya ci gaba da jan kunnin matayen manzansa ya ce wa karna fi buyuti kullu ku zauna cikin gidajen ku kar ku dinga yawo gidan mijinki nan a ki shi yasa Allah ta'ala bai ce fi buyuti azwajikum nan ku zauna a gidajen ku zaka bace in ta yaure ita ce mai gida a wasu ƙura qur'ani ita ce mai gida kaga nan gidan waye gidan annabi ne ba amma Allah ce gidajen ku to a duk inda ya zo a ƙur'ani ana maganin mata ana jingina gidajen ne zuwa gare su duk da lokacin da aka saki mace ni Allah ta'ala ce la hunna min buyutihinna in kun saki mace kar ku fidda ita daga gidanta daga kar ku fidda su daga gidajensu gidanta ne har sai tsara da ta gama idda to idan ta gama idda tana da ƴaƴa fa to kuma har yau tana da haƙƙin ta zauna inda ƴaƴanta kai kuma ka saba rigar ka kai gaba wannan gatan da musulunci ba cike kenan wanda kasashen musulmi da yawa ba su san da haka ba amma inda mace take da daraja an sani yanzu a saudiya in za ka saki mace sai ka je kotu ka tabbatar da uzurinka da dalilinka sannan in ka tabbatar sai a ce to menene nata ka ɗauke ta sabuwa yanzu ka ta koma sakahan kaga tana bukatar wani lokaci ta yi jira kafin ta samu mai ta, to a wannan lokaci me zaka bata shi maganan gida gidan da ka daukan mata haya ko kuma ka saya shi wannan gida ya gama zamana ta har abada sannan dole ka bata motar da za ta rika dan kai da komo don kai yara makaranta dole ka ware mata abin da za ka bata cikin albashinka wanda direct to za ta yi umarni a rika yanke shi daga ma'aikatar ku a saga account ɗinta ba wai sai ka saka wani kaga dama ka zo ka dan mu iyayen ba yasa ba za ka tarar da irin sake-saken nan yadda yake a ƙasanmu ka tarar da mace da ɗa hudu da ciki da goyo tana toya ƙosai ƙofar gidansu saboda miji ya bata da 'ya'yan ya gudu ya take shi ba ko kuma ya sake ta ya auro wata ya sa a gida ko kuma ya jayayya kaɗan ƙila ma gishiri ya ɗan cika ga miya ya yi mata faɗa ita kuma ta nuna damuwa shi kenan sai ya sake ta saboda mai sau da ba a tsare haƙoƙinsu ne Allah ta lace ku zaman ku cikin gidajen ku shi fi muku alkhairi wala tabarrajna tabarruj jahiliyyatil alula kuma kada ku yarda ku yi irin tsiraicin jahiliyyar mutanen farko menene tsiraicin mutanen jahiliyyar farko suna rufe ko ina amma sukan yanki daidai tsakiyar kirji saboda ni saboda cin a gatsinin tsinin nonuwansu wannan fashe ne tsiraicin jahiliyyar da amma gashin kai a rufe yake kafada a rufe take damtsa da hannu a rufe suke har kasa a rufe yake Allah ya ce shi tsirecin jahiliya to jahiliyar yanzu fa ita ba a kowar da tun da za a ga yanzu namiji ya fi mace sutura alhali ita ke bukata a tsare ta saboda me saboda ita ke da daraja duk abin da yake da daraja kariyarsa ake yi wata yarinya ta so handset sai ta sau kwaba mama ta ce me zaki da ta tace mama in ba a sa kwaba ce. to ai kina gaba ki lullubi wato daraja kansa ta sa ake zama shi kwaba ko zinari a me ake so shi wannan madubin nawa asibiti aka mun shi sai da aka aka aka gwada mini kwaba iri iri na zabi wanda nake so don a sa yayi daraja ka taba ganin an kasa zinari haka na kasuwa da zina da zoben zinari da da ɗan doya wanda ya fi tsada eh tsakani da Allah doya a ina ke kasata in ka lura duk da halittun ubangiji yanzu lemu lemu ne in za ka sha sai ka kwalde ku ayaba sai ka kwalde gwanda sai ka kwalde abarba sai ka kwalde duk abin kirki haka yake rufe shi ake yi sai ka ciro sannan to amma ke kin fito haka tsirara a fili kin kin kin zubar da kimaki Allah ya ce wa aqimna salata ya kuma tan annabi ku tsaye da salla ku atina zakata ku bada zakka wa aqina Allah wa rasula ku yi da'a ga Allah da manzo to su da ba a ba su kudi ba aka ce su yi zakka wannan ya yi nuni da cewa daga baya arzikin zai zo wanda zai shafe su domin har abin salasu mai cika bai aji abin da zai zakka ba ne matansa amma bayan wucewarsa sarakuna shugabannin musulunci sun samu kudade, kuma sun yanka ma matayen manzo Allah albashi mai tsoka da haka mace tana yi a jarinta har shekara abinda ake ba na Aisha a wata dirhami dubu goma manyan kudi ne don a cikin manyan mutane akwai mai dirhami dari biyar dirhami dubu goma ake bata sai aka ba sauran matan dubu biyar biyar zamanin sayyidina Umar kenan sai ta aika masa sayyidina Umar Ta ce a faɗa masa dan me ya bambanta ni da ƴan uwana yake don son da manzo Allah ke niki ku lura Hafsa 'yarsa ce ta cikin sa amma ya bata dubu biyar ba na Aisha dubu goma yace don ƙarin son da manzo Allah ke miki ce to a faɗa masa manzo Allah duk da yana ƙarin sona bai taɓa ƙara min komai cikin abin da yake ba sauran matansa ba za ka daidaita ni da shi ne ku a dawo da ita dubu biyar sai ka ce to duk a musu promotion za a ba su dubu goma goma wata rana ta wuni da azumi an kawo kuɗin suna da ‘yan jaka haka ta ƙyalle mai jela sai ta ɗebo ta zuba ta ba yaro kai gidan wani ta ɗebo ta zuba kai gidan wanci can bayan la'asar sai yarinya ta ce to Allah ya sa za mu samu dirhamin da za mu sai abin buɗin baki ta ce ke ‘yar nan na kuke tuna min tun da wani wallahi babu sun ƙare tana azumi amma abinda za ta ci abinda za ta buɗe baki ba ta aje ba saboda ne saboda alheri bayarwa matan manzo Allah haka suke akwai wanda ta fi ta karimci cikin matan manzo Allah ita ce Zainab bint Khuzaimah dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ta fi ku tsawon hannu za ta rigan ku mutuwa bayana sai suka zo suna gwaji suna ta wannan tsawon ake nufi ita kuma Zainab gajeru ya ce manzo Allah yana cikawa sai ga ta tara suka ce to ashe kyautar da take annabi ke nufi tafi kowa ke har ana kiranta ummul masakin ko da yake bata ma kai ƙarshen rayuwar manzo bata ma bata banzu Allah haka ba a rayuwarsa ta rasu don haka ce musu yayi wacce tafi ku tsawon hannu za ta riga ku mutuwa da ta rasu sai suka gane ashe ba wai wannan physical tsayi ake nufi ba eh tsayi na eh, tsayi na hakikani shine kazan hannunka na kai ga jama'a suna bayar yana bayarwa to Allah ta'ala ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tatheera wannan lurawa da karantawa da faɗa muku abin da ya kamata Allah ya yana muku shi ne domin yana son ya kawar da datti da gare ku ya kawar da kazanta ta jahiliya da gare ku ya kawar da zunubi da gare ku ya kawar da sha'awar mutane daga gare ku wa yutahhirakum tatheera Allah yana so ya tsarkake ku tsarkakewa wazkurna ma yutla fi buyutikum kuma kullum ku rika tuna abin da ake karanta cikin gidajen ku min ayati llahi wal hikma na qur'ani da hadisi ayatullah sune alqur'ani alhikma ita ce hadisi hikima ta zo da ma'ana biyu idan hikima ta zo ita kadai to takan iya nufin annabta walaqad atayna luqmana alhikmata an shukr lillah mun bashi annabta yu'ti alhikmata man yasha to kaga kenan ta zo ita kadai wa shaddadna mulkahu وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة duk ana annabta take nufi to amma idan Allah ya hada hikima da wani abu kamar nan da yace min ayati llahi wal hikma inda yace anzalallahu alaykal kitaba wal hikma wa yuzakkikum wa yuallimukum al kitaba wal hikma to sai zan al kitab ko ayatul llahi da nufin qur'ani al hikma tana nufin hadisi ta min sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya kuma ta annabi kullum ku rika tuna cewa ku turka tuna ayoyin da ake karantawa a gidajen ku na Allah da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna Allah kana latifan khabira hakika Allah mai lutufi ne ga bayinsa kuma mai cikakken sani da iya bada labari nasiha nawa aka yi mata annabi Allah da ku rike ba to mu duba mu gani bayan an ba su zaɓi sun karɓa sai aka ce to su yi hattara da alfasha ko sannan aka ce ba su yi daidai da sauran mata ba don haka kada su su yi lauɗin murya sannan aka ce wa ƙulla ƙaunar ma'arufa ku yi magana mai kyau sannan aka ce wa ƙarna fi buyi tukunu ku zauna cikin gidajenku ko sannan aka ce wa la tabarrajin da tabarrujar jahiliyatul ula kada ku yi tsiraici sannan aka ce wa ƙanna salata ku tsaye da sallah wa atina zakata ku bada da zakka wa atina allaha wa rasula ku yi da'a ga Allah da manzonsa don haka wasiyoyi guda takwas ne Allah ya musu sai ce inna ma yuridu Allah li yuzhiba ankum rijsa a bait Allah yana muku wannan wasici ne don yana so ya kawar da datti daga gare ku to abinda zai baka mamaki shine wannan ayar da ita ce yan shi'a suke hujja akan cewa sayyidina Ali imam Ali kana gurin su shine sarkin musulmi da ita suke hujjata matan amin ba alul baiti bane to akan wata akan wa ayoyin suka sauka ga yamin yadda zaka fita su daga cikin wannan aya menene hujjar su wai Allah ya ce liyuzhiba ankum ya amfani da lamirin maza ya ce wai tahirakum kaga wannan wauta ce domin mace girmama ta ake ba ba a magana da ita da mufradi mi annabi Musa alaihi salatu wassalam yace mi ko mi Allah yace masa lokacin da a suratu taha liman mi Allah yace game da annabi Musa a suratu taha da iyalinsa lokacin da ya zo da iyalinsa inni anastu naran barakallahu fika wa fi walidayka إني آنست نارا لألي آتيكم ما تستطيع تكريك ما قرأت آتيكم من هذا القبس أو أجد على النار هدى ما ترى النبي إبراهيم ما هكا قالت قالت قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت Sau ba ta abin musu wannan sanannen abu ne amma mun yarda a ko su ahlul baiti ban da su da bai da ayyan manzo Allah ahlul baiti kuma nan ba da su ake magana ba mun yarda dangin manzo Allah da suka hada kaka banu hashim gaba daya ahlul baiti ne ko banu abdul muttalib ibn hashim gaba daya mun yarda ahlul baiti ne sannan mun yarda sa gaba daya ahlul baiti ne amma kai ne ne hujja kana ce matansa ba ahlul baiti ba ne gidanka ne a ce duk iyalanka ne amma banda matan matanka ba iyalanka bane wani ne shirme ne wannan to kuma abinda zai baka mamaki su da yan shi'a sun yi matan annabi ba ba iyalansa bane sannan ƴaƴansa Fatima kadai ita ce iyalansa Zainab babbar yarsa ba ta ciki ruqayya ba ta ciki ummu kulsum ba ta ciki at-tayyib at-tahir ba shi ciki al-qasim ba shi ciki abdullah ba shi ciki fatima kadai ce iyalinsa wanda wannan sun kai su sun zuciya ne sannan al-hasan da al-husayn ƴaƴan fatima iyalan annabi ne amma sauran ƴaƴanta muhsin baya ciki ummu kulsum ba ita ummu kulsum ba cin mutunci da suke saboda me saboda sayyidina umar ta aure kuma babanta Ali bin Abi Talib shi aurar da ita daga ba su santa ba su kaunarta sannan ƴaƴan Husaini da jikokinsa gaba ɗaya Ahlul Bait ne ƴaƴan Hassan ba Ahlul Bait bane da Allah jama'a wannan da yake kama don haka wannan aya kamar yadda take nuna daraja da matsayi da darajar mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana tabbatar musu da cewa su iyalan manzon Allah ne ahlul baiti ne don haka ba za su ci sadaka ba kamar yadda ƴan uwansa na jini da zuri'ansa su ma ba za su ci sadaka ba sannan suna da wannan alfarma ta ahlul bait wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina tsoratar da ku Allah ina tunatar da ku Allah uzakkirukum Allah fi ahli bait ina tunatar da ku Allah game da iyalaina haka sun fi kowa cancanta a tsare mutuncinsu da darajarsu da alfarmarsu kuma a kula da su a kyautata musu shi yasa shugabannin musulunci da farko sai da abubakar da umar da osman da ali da alhassan da muawiya wayanda suka yi zamani da matan manzo Allah sun girmama masu iyakar girmamawa sun kyautata musu iyakar kyautatawa babu shakka sun gabu da wasu jarabawoyi na rayuwa musamman da suka yi tsaurai kamar da na Aisha shekara ta hamsin bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da manzan Allah ya cika shekara ta ba ta cika ashirin ba tana shekara tara da watanni amma sai da ta shekara hamsin tana karantar da al'ummar musulmi addini kaga dole su gaba da challenges iri iri to ana ya kamata mu kwana duk da yake sauran ayoyin da ke gaba suna da alaka da inda muka fito amma babu laifi babu sai gobe mu dora akwai tambayoyi ga su da dama an rubuto daga shafinmu na facebook za mu yi nazarin su gobe insha Allah ta'ala sai mu bada ansar wa'anda suka dace a cikin su abin da makaranta nasa sawaba Allah ya ba mu iko aiki da shi idan mu kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya mana afuwa da gafara ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تعول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم تقبل منا صيامنا ودعاءنا وقيامنا وجميع أعمالنا الصالحة اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء وكورونا وسائر المهلكات يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين التائبين الخائي خاشعين المنيبين إليك يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين